Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Etorkinekin elkartasuna azken urteetan erri desberdinetan eh, hemen gaindire bilkurak egiten dira publikoak Europan agertu den jenden mugitze berri hori ere erantzuteko nahiarekin baigorin iru hilabetez hartu zituzten bezala migrante batzu baionan ere irailaren ama bostean idekiko dute uh, aterbetzeko gune bat ogeita bost pertsona orotarat etorriko dira gurekin dugu etorkinen elkartasuneko kolektiboko, eh, kolektiboko kide den Amaia Fontan, atxalde hona? Atxalde hon deneri. Ordan, lehenik, zer eh, bai honan idekiko duten eh, gune hortaz? Bai, beraz, Etorkinekin solidarite migron uh, kolektiboaren izenean, denik ongi etorri nahi gegu adiarasi uh, uh, migrante hoiei, uh, goita bos migrante hoiei, laster gurekin eskualerian izan baitira, eta da guk ikusten dugu alde batetik baikor, hainbeste jende, berroita mar, uh, ah, pasha, implikatuko baitira, benebolki eh, horien uh, uh, laguntzeko, eta hori gure zat behi ona da. Uh, eta bestale ere, uh, uh, nahi dugu alere adiarazi, uh, Erne egonen garela, gure alere beste alde bat ikusten dugula hoiek egonen direla inbatila bete, normalki beraz uh, urte buka eda arte, han gude keska handiena da, uh, ze bilakatuko diren uh, ondotik, Uh, badakigu gaur egun uh, ez dela migrantean egoera erresa alde batetik Europak bere mugak babesten ditu Frontex agentziak eh, bilakatu da Europaren eh, zaindari, Europa bilakatu da arresiez beterikako uh, eh, erremoa, beraz, eh, keskatuak gira, ere, frances gobernu berriak uh, eramanten duen politika berriarekin, uh, bon, lehen goak ere salatzen genituen, me iduritzen zaigu gaho egon, no gogortuko dela oino, no, uh, eh, frantxez estadoko politika. Uh, beraz, uh, bai, uh, alede, uh, bon, bat dugu, uh, asola hori, uh, gira, gero eta justu hemen... izanen direnen e, geroa, e, ez eta gu alere nahi dugu erne egon, jakiteko zibilakatuko diren, eh, badugu baigoriko esperientzia, eh, biziki, uh, biziki baikora izan dena, jenden arteko harremanen aldetik, eh, eta gure eskoalegia, eta gure eskoalegiko erritxipi bat gai migranteak integratzeko erakutsi digute biziki ongi baigoriko bizaleek, Baina, uh, bai, uh, oartu gira, oartu dira, bezala kondotik, uh, uh, ater, aterbetoak izan ziren uh, migrante hoien uh, geroa, etzela, sigurtatoa. Badakigu, eta jakinez beraz gaur politika gogortzen dela, uh, ezakigu bat ere, nortzu izanen diren uh, uh, onartuak, eh, uh, babes, bezala, nortzuk, daukanen duten babesa, eta nortzuk ez. Maizu. Eta badakigu parte, parte batek ez duela sekola nukanen ezer. Eta mm. ala, eh, bai baikorak eta bai eh, kezka handiarekin. Mm. Bai, zenta hor, azkenean, iru hilabeteko tarte hori, uh, deitzen diote hor pausa momentu bat, eh, hor uh, eh, kali inguruetatik hurbiltzen dira, hogeita bost gizon horiek, uh, bainan hor, uh, erabaki behar dute, ea, beraz, berri zitzultzen diren hoien egira, zenta hori da proposatu azaiena ere, bai. frantses gobernuaren gandik, edo egin galde bat, hemen, uh, do frantses lur behintzat onartua izaiteko gizan, eh, beti eh, aipatzeko ala ere, uh, bai gure aipatzen dugu, bai hona aipatzen dugu, baina oso tipiak dira ikusirek egunerokoan, egunerokoan zenbat pertsona pasatzen diren muga hoietarik, ez? Bai, uh, lehenik uh, erran behar justu uh, garregungo egoera ez dela eta e, e, Europak ez duela behar den bezala erantzuten, eh, errandutan bezala eh, arrexiak e, eh, zubiak baino eragitzen ditu, frantzese estadoak ere, beraz, Uh, muga, ba, ba, badugu iparaldetik, beraz, uh, eh, frantxez uh, eh, estadoko iparaldetik badugu kaleren uh, adibidea, uh, ezin e pasa inglaterara, beraz hor kokatuak dira milaka eta milaka uh, miende, jakinez uh, desegin duten uh, jungle famatu hori uh, ondotik pentsatu genuen bezala, beraz, jendea berri zituzen ari dela, eta kalen, eh, justu, uh, poliziak eta frantzis estadoak eramaiten duten erretresua izugarria dela, eta hori aipatu behar da, egoera egunerokoa hori da, gero badugu eh, italiako mugan, ere italia eta frantzis estadoen arteko muga, eta... Eta hau uh, ere keskat gajiaraz, eta italiak uh, etxi du muga eta beraz. Euh, biziki zaila zaie uh, pasatzean uh, eta euh, alere lortzen dute euh, pasatzen batzu eta uh, larroaia uh, ibarran mhm. diren errietako jendeak errezibitzen ditu eta hortarako ere kondenatuak dira hori jandar da beraz hori dugu eta gero gaur egun uh, gelitzen diren mugak Ba, oso gutxi dira, eh, eta hori badugu uh, zeuta marroketik gara zibilbidea, eta zeuta tamelilearen uh, eh, egoera. Mhm. Eta uh, justu frantxez estadotik gaur egon uh, ari dira pasatzen miliaka eta miliaka Euh, afrikar bereziki, uh, uh, justu uh, enxatzeko uh, estadorat eta uh, Inglaterra ratua mm. Beraz, uh, mugak uh, esten dira, hiendeak hori jakin behar du ere, eh, eta frantxez estadoa ez du bate betetzen lehen, lehen eh, aipatu zuen eh, migranteen uh, kota. Hori aspalitik uh, aipatu zuena ez du bate betetzen. Kontrarioa, uh, gero eta tipiago da, uh, nahi duten, edo martxan jari nahi duten kota. Mm. Beraz, da. Uh, eta uh, gu beldur gainerat uh, gobernoak eh, egitea eh, egitea eh, diferentzia migrante onak eta migrante txaren artean. Mm nahi baita migrante ekonomikoak deitzen dienak eta migrante politikoak, mhm. erfusatuak eta guk jogu zela ala, eh, eta jendeak ies egiten jo gerlari, baina gerlarekin batera anitzetan, bada goxea, bada uh, eh, uh, eh, baiabide eskasa denan hasten da, eta guk ez dugu sekulan e, egiten eta eginen direferentzia hori, mm. lotxagarria atxemaiten. Berdin bukatzeko, Maia Fontan, problematika haundi hortan, eh, ikusten dira hemen eh, kolektibo batzu, eh, ipatu dugu atzoko amikuseko kolektibo berri hori, badira pixka batola guneka talde batzu formatzen direnak, erritarek ze mm, erol dute hortan eta problemitika haundi hortan? Bai, beraz gure kolektiboan emeki emeki sartzen ari dira tokiko talde batzu, Eh, Eraz, eh, ba, badugu mementuko, eh, baditugu bidasunen, baditugu ede dona paulen, ustaritzen, txasun eta laster agian maulen, siberun maulen, eta zparnen. Beraz, jende horiek implikatzen dira lehenik sensibilizazio lana egiteko gurekin, beraz, batera gure kolektiboko lehen elbu helburu bat baita, eta orduan, eh, bai, eh, eh, ahatsak antolatzen, merkatuak egiten ditugu ere, eta ba, gero bada, bigarren motivazioa, jenden horien gandik, da, prez direla migranten aterbetzeko, eta laguntzeko. Eta haipatzen dira, ba, zea hortan izanen direnak, baina ez da antzi behar, gero, ba, direla gero eta gehiago uh, kadan edo zentro dakoi de demandor d'azit, beraz la delarik de eh, eh, babes uh, galde bat normalki estadoak zor dizut toki bat kada hoietan, uh, hemen bada bat aterbea lekuan, hor, angelun, mm. baina ez da eskitokirik, beraz, eh, batzu, dira, batzu, tagero, tagero, dira uh, gabe, beraz, uh, eh, indute uh, babes eskaira bat, ez dute tokirik bizitzeko, eta beraz, oiek dira, badira ere, biztan da, ez ditugu anzten uh, uh, izan direnak, gana beren eskaira uh, mm. izan uh, zitzaion, uh, hau, eta guk jogu uh, humanitatearen izenean ez direla karrikan uste al. Mm -hmm. Amaia Fontan, itzoiekin beraz eh, bukatuko dugu, mil esker gurekin eh, egonik atxalde untana. Mil esker zuai, eta itzordua dugu, uh, berriz aipatuko dugu, urriaren ogoita zazpita, eta ogoita Eh, eginen ditugun uh, hainbat uh, uh, uh, bai hende bilze, bai uh, eh, da ere konferentzia bat, publiko bat, kale eta la joaiako hendeki, mm. baita ere animazio uh, musikalak eta bax. Ados, ebe ipatuko duguna, biztanda hemen, berantago mileske jamaia fonda? Mileske zuei. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan.